Sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball de Salva Folgado en la redacció i Ferran Ortí i el d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorda que us podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit on la pregunta que vos fem en el dia d'avui és, com en els últims dilluns, vos deiem, anem a continuar repetint pregunta mentre València estigui en la pomada, repetint pregunta de dilluns. Després dels resultats del cap de setmana, quin és l'objectiu del València Club de Futbol? Pregunta que vos fem en el Twitter, arroba esports97nit, arroba esports97nit. Quin és l'objectiu real del València després eh, dels resultats del cap de setmana? Cert és que el València diguem-ne que es troba més lluny del sisè classificat igual del primer i més a prop del segon. Este cap de setmana al València li deixa una victòria aclaparadora, ja sabeu en ell, 0-4, deixa la derrota del Villarreal precisament a mans del Sevilla i deixa en el famós clàssic que és la última mentira de la premsa nacional, perquè ni és clàssic ni res, és un Madrid-Barça. En el Madrid-Barça deixar eh, els tres punts per al conjunt local mm, i tres punts que el València li resta al Real Madrid. Per tant, el València està molt més a prop del Real Madrid, concretament a quatre punts, i continua a 8 del Futbol Club Barcelona. En la setmana en la que para la Lliga, no sé si assegurar, perquè això fins que no s'aprenga la lliga no ho sabrem, que este és un mal moment per a parar per al València. En ratxa total i absoluta, el conjunt de Nuno Espíritu Santo és cada volta més sòlid i es fa més creditor a, alguna mirada que comença a donar-se'n a, a, a donar-se'n, perdó, de la fortalesa que està exhibint el conjunt valencianista en el tram decisiu de la Lliga. Luis Aragonès deia allò de els últims 10 partits és en els que se decidís tot. Bé, el València ja acaba d'entrar en aquesta zona, en la zona dels 10 últims partits. Ho fa amb un punt per davant del quart classificat, que és l'Atlético de Madrid, i a 4 del tercer, que és el Real Madrid. A més, el València té que visitar precisament el camp del segon i del primer classificat, del Barça i del Real Madrid si l'any passat va ser un dels pitjors anys que un recorda del València en, els últims, eh, en les últimes temporades i tot i així se tragui un empat del Madrid jugant-se la Lliga a Madrid i una victòria en el Camp Nou a uno li dona per pensar de per què este València no va ser capaç de poder assaltar aquests dos camps i ficar-se de pren la pomada de qualsevol manera i després sentirem a Javi Fuego l'equip ha interioritzat tant el pensament del dia a dia, no hi ha del partit a partit, que és eh, el que va fer famós el Xolo Simeone l'Atlètico. En el València, falla un mes, ens digué eh, Diego Alves allò del entrenament a entrenament. I és precisament el que avui ha tornat a recordar Javi Fogo. Entrenament a entrenament. Amb tot això, lògicament, sembla que este València cada volta està més a prop de l'objectiu, que no és un altre, el marcat primigèriament, què de tornarà a la Champions. Si més no, si es creuen en el camí una oportunitat bona, el valencià ha d'aprofitar-la. Perquè és el que espera la seva afició. I jo crec que els futbolistes són conscients que aquesta oportunitat se pot donar en el camí. Però que l'únic que està a les mans del València és continuar mantenint el nivell alt, altíssim. Este València és a aquestes alçades, en la jornada 28, el millor València de la història. El que passa és que la Lliga està tan desequilibrada per part de la pròpia Lliga de Futbol Professional que és impossible fer-li front al Madrid de Barcelona. Però aquest és el millor València de la història. I li dona per a ser tercer. Ja veurem si a poc a poc li va donar per a més. Perquè primer, l'objectiu era entrar entre els quatre primers, una volta s'entrar en els quatre primers, se posa a la tercera plaça i se convertir en objectiu, i el València ja és tercer. Ja veurem si, ficant-se a la segona plaça, el València és capaç també d'assaltar el següent objectiu. 11 i 36, el que dona de si la jornada, com sempre, ho resumim i ho repassem en 5 fotos. arriba el Paró en el millor moment. El València arriba a la interrupció del campionat en el tercer lloc amb la major puntuació de la seva història a aquestes alçades del campionat es farà llarg. Tots els jugadors estan tan centrats en el dia a dia que se'ls farà molt llarg estar quasi 15 dies sense competició. Així ho ha reconegut Javi Fuego. Para nada me planteo esas cuestiones. Eh, tenemos ahora una semana de descanso. Incluso casi el partido del Villarreal queda hasta demasiado lejos, así que imagínate pensar en otros objetivos. Cap de setmana lliure, l'equip treballarà de dilluns a divendres, quedant dissabte i diumenge lliures per als futbolistes que no han viatjat amb les seues seleccions. El llevant torna als entrenaments i el conjunt del Cadàs treballarà fins dijous en una setmana de compromisos internacionals on Vintra finalment ha sigut convocat amb la selecció grega. Mes baixes después del buen sabor de boca de per la victòria davant el Barça. Lonchar es dubte en Valencia Bàsquet i Van Rossom es pedral contra el Kinki. Els que juguen, ya lo advertía Carles Durán, han de estar al 100%. Sobre todo lo que me preocupa es que el miércoles los que puedan jugar estén al 100%. Cuantos más jugadores tenga, mucho mejor para mí porque tendré muchos más recursos. Sobre todo mi equipo de trabajo va a intentar que, que todo el mundo esté para el miércoles porque es una final. Les 11 de la nit i 38 minuts. Vos recorda la pregunta que estem fent d'esta nit en el arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Després dels resultats del cap de setmana és la pregunta dels dilluns. Quin és l'objectiu del València Club de Futbol? 11 i 38. Tot això i moltes coses més seran tractades en este programa d'ara i fins a la una de la matinada, així, a Esports 97 nit, a la 97 de radio. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Meijuá con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijuá.es o en el teléfono 96 336 70 35. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. ¿Cerca? ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Si te agrada el Sport esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 Need. el teu equip, la teua radio. 20 minuts per arribar a les 12 de la nit, moment en el que arrencarà la nostra tertúlia. Primer, lògicament, repassem el que ha donat de si el dia, i el que ha donat de si el dia després d'un plàcid cap de setmana per la victòria 0-4 en ells, la tornada al treball del València Club de Futbol. Salva Folgado, què tal? Bona nit. Què tal? Bueno, buenas. En un València que jo no sé si, conforme passa, passen les setmanes, no sé si dir que el València consumeix una setmana més o el València es troba una setmana menys, o una setmana menys de l'objectiu, el vèncer, Salva, és que la gran pregunta, que és la que fem avui en el Twitter i per a la gent, és després de les resultats de cada setmana, quin és l'objectiu del València? Victòria del Barça, derrota del Madrid, victòria de l'Atlético, victòria del Sevilla i derrota del Villarreal, això pel que fa a les primeres places, amb victòria del València, que va ser brutalment superior i va passar-li per a ells. Sí, és la pregunta, Manolo, volem que responen els, els eh, oients. Jo crec que l'objectiu està clar, és classificar-se per a la Champions la pròxima temporada, però a partir d'ahir qualsevol premi eh, afegit a este objectiu, pues, evidentment serà eh, benvingut. El problema és que en esta ratxa fantàstica del, mm. del València de l'últim mes de competició, la distància amb el líder és la mateixa. 8 punts. Ha canviat el líder de la classificació, ha canviat el Real Madrid per Futbol Club Barcelona, però la diferència és la, la mateixa. És cert... Alimar amb segon i tercer. Qui has assaltat saltat el tercer eh, joc, que el defenses, que l'Atleti Madrid està darrere a un, a un punt, però que tens, que tens més a prop el, el segon joc que ocupa el Real Madrid, que són 4 punts. La filosofia de l'equip és la, és la mateixa. Eh, Champions per a la pròxima temporada, però, evidentment, no renuncien a res de lo que es posee davant, ja hores d'ara Manolo, eh, igual que fa un parell de jornades tenien davant eh, d'ells la possibilitat de ser tercers i ho són avui en dia, pues hores d'ara eh, l'objectiu immediat a part de defensar aquest tercer lloc que és fonamental Manolo pues evidentment també ha de ser mirar cap endavant i tindre en compte que a quatre punts se troba la segona, la segona plaça Setmana de treball, que comença avui i que acabarà divendres. No hi haurà treball cap de setmana perquè no hi ha futbol i amb pocs efectius perquè el València cada volta té més futbolistes que viatgen amb les seues seleccions. Sí, el València aquest matí Manolo ha treballat sense nou dels internacionals en la ciutat esportiva de Paterra, ja que a partir del dimecres i fins el dia 31 d'este mes, Manolo, pues, van estar disputant diferents amistosos i partits de classificació per a l'Eurocopa 2016 en el cas dels futbolistes que juguen en en Europa, Mustafi, Manolo, si te sembla, pues anem a, a repassar la nòmina de, de partits internacionals. Eh, Mustafi juga dimecres 25 de març l'Alemanya eh, Austràlia, diumenge 29 el Georgia eh, Alemanya, el primer és amistós, el segon és de classificació per a l'Eurocopa, Otamendi i Lucas Orban el dissabte 28 juguen a El Salvador mm, perdó, juguen davant El Salvador a Estats Units un amistós el 31 sí, de març. Sí, els partits d'Argentina són als, als dimarts, Estats Units. Sí, també és eh, als Estats Units i és amistós. Primer davant de Salvador, després davant eh, Ecuador. Diego Alves el dijous 26, ojo perquè juga amistós però davant eh, França, a França. El diumenge 29 de març hi ha un Brasil-Xile, amistós eh, també a l'Emirates de Londres. André Gómez amb la selecció de Portugal, Manolo juga el diumenge 29, un Portugal-Sèrbia que és classificatori per a l'Eurocopa. Sofian Fegulí juga dijous 26 de març, Qatar-Argèlia, amistós. Dilluns 30 de març, Oman-Argèlia. José Luis Gallà juga amb la sub-21 d'Espanya. Uh mhm. -huh. El dijous 26 de març, Espanya-Noruega, a Cartagena, amistós. I dilluns 30 de març, altre amistós, davant eh, Bielorússia. Felipe Augusto està amb l'Olímpica de Brasil, que ara que sembla estrany, sí. continua comptant en este cas per a l'Olímpica del seu país. Divendres 27 juga davant eh, Paraguai un amistós. Diumenge 29 de març juga altre amistós davant eh, Mèxic. Jou Cancelo, altre internacional, en este cas sub-21 de la selecció de Portugal. Dijous 26 davant eh, Dinamarca amistós. Dimarts 31 amistós davant la República Txeca. Per tant, Manolo, pues, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i nou internacionals els que té el València repartits pel, pel món. Pues eh, això en quant a la sessió preparatòria, com deia, m'imagina que molt despolada, no? Esta setmana així els futbolistes a, a entrenar i no seran quasi ni per fer un equip. Sí, a més avui plovia, el dia era, era gris, demà sembla que va fer el mateix temps, així que fins eh, dimecres no se recuperarà diríem la normalitat en lo climatològic però fins la pròxima setmana Manolo pues, no anem a tenir normalitat en quant a la presència ja de, de, del gros no? dels efectius a menys que en uno de preparar el pròxim compromís de, de Lliga Perfecte, bé, pues, eh, això en quant al València Club de Futbol que en el dia d'avui ha fet passar a Javi Fuego per la sala de premsa per a que el mig centre asturià parlara de que lo que dona de sí este València Club de Futbol que arriba al Paró, com dèiem abans, salva sent el millor València de la història, li dona pes el tercer, però en puntuació en la jornada 28 mai el València havia tingut els 60 punts que té ara l'equip que dirigís Nuno Espíritu Santo. Pues Fuego Manolo, que en primer lloc que eh, ha parlat de que fonamentalment el València se preocupa i està centrat en, en ells mateixa, en el, el València i en els eh, preparatius diaris, setmanals, de cara a preparar els compromisos del cap de setmana. La liga está demostrando jornada tras jornada que es muy competida, que está muy igualada. Eh, igual que tú echas la vista hacia arriba, también podemos echar hacia atrás y ver que todos están apretando. Así que bueno, eh, vamos a mirar hacia nosotros mismos, es lo que nos ha dado resultados hasta ahora en los momentos malos hemos abogado por, por trabajar y por seguir eh, yendo partido a partido, incluso mejorando entrenamiento a entrenamiento. Y ahora que los momentos son bastante mejores, pues vamos a seguir con la misma filosofía porque es lo que nos ha dado resultado. Fuego, que digo que el Valencia, evidentment lo que dona resultat es centrar en el mateixa y no buscar pues, eh, objectius eh, superiors sobre la posibilidad que el Valencia les dará tercera en la clasificación de ser segon incluso. de competir en funció de la ratxa per la que travessa, pròxims compromisos, eh, etc. Per la Lliga, Manolo, pel títol de Lliga, esta és la resposta, com sempre, cauta i molt prudent, molt sensata de Jai Fuego. para nada me planteo esas cuestiones. Eh, tenemos ahora una semana de descanso. Incluso casi el partido del Villarreal queda hasta demasiado lejos, así que imagínate pensar en otros objetivos. Pero también te digo que si hay que elegir entre competir bien o hacer un fútbol bonito, yo elijo competir bien. Fuego, Manolo, que también ha dado una respuesta a una pregunta clásica siempre que aparece mm. Fuego. Eh, en las últimas semanas en la sala de prensa de Patarra. la intención del Valencia es la de renovar a este futbolista, al igual que tiene la intención de renovar Pillato y de renovar eh, de renovar Parejo y de renovar eh, La de Fuego no va a ser una renovación conflictiva. De Fed Manolo, como el mateix futbolista ya ha deixat caure este matí, no va a cap tipus de problema para que en breu, en breu, a Fuego, se arriba un acord para asignar la segunda renovación amb Valencia. Sí, bueno, eh, ahí sí que ha habido tomas de contacto eh, del club con, mi representante y bueno, yo creo que los dos tenemos la misma idea, así que eh, va la cosa tranquila, despacio, no hay, no hay ninguna prisa, pero bueno, creo que estamos los dos en la misma línea, que no se tardará en, llegar a un acuerdo en el momento que, que estimen oportuno el club y mi representante avanzar. Pero bueno, no es, no es una cosa que me preocupe ni me quite el sueño porque ya como siempre dije, el club siempre me ha manifestado personalmente que está contento con mi rendimiento. El club contenta el rendimiento y en breu, Manolo, tendré noticias al voltant de, las renovaciones que ahora es d'ara no son gens eh, conflictivas per el Valencia com son les de Fuego, mm, la de Piatti, la de Feulí y a partir de ahí... Estos no vamos a exagerar, digan que casi pagarían por quedarse, pero bueno, diguem-ne que la predisposició és absoluta Total. i hi ha algun, alguna renovació que pot enquistar-se una miqueta més. Sí, la de Parejo que continua molt enquistada, veurem si se desbloqueja o no en les pròximes setmanes, però aquesta renovació continua eh, parada sí. i a partir d'ahir Manolo avança mm, lentament, això sí, complint eh, els seus eh, terminis, segons eh, comunica club, segons comunica entorn del, del futbolista o, o representants, la de José Luis eh, Gallà. Perfecte. Eh, això pel que fa al València de Futbol, per cert, parlant de José Luis en este cas, d'altra persona també representada eh, per el tota Consulting, com és eh, Paco Alcácer, hem de parlar d'ell. Eh, esta setmana, en principi, ha de servir també salva per a que Paco Alcácer, aquestes dues setmanes, sí. va eh, recuperant eh, el seu genoll, eh, s'entrena tota la setmana normal, crec que el que s'entrena de vesprada, la resta de matí, i la setmana vinent, conforme vagin bé els internacionals, aniran un canviant dels entrenaments de cara a aquest partit diumenge a les 5 davant el Villarreal, però en principi ha de servir per a que Paco Alcácer reforce i se genoi que li està donant problemes. Per què diem això? Sabeu que Diego Costa, el eh, davanter del Chelsea, ha caigut de la convocatòria de la selecció espanyola i que Vicente del Bosque ha cridat a Juanmi, la situació, més enllà de que des d'alguns foros de Madrid se parla d'Alberto Bueno o de Monata com a opcions preferencials per al seleccionador, la realitat és que una volta la federació va conèixer que mmm, Diego Costa no podria jugar a la selecció, a, el primer telèfon al que toquen és el del València. I pregunten per com està Paco Alcácer. I és el mateix València, con, prèvia consulta davant els seus servicis mèdics, el que aconsella que Paco Alcácer no vaig a la selecció. Dit d'una altra manera, és el València qui desaconsella la convocatòria de Paco Alcácer, que era la primera opció de Vicente del Bosque de cara als dos partits que ha de jugar la selecció espanyola. Per cert, un Paco Alcácer que oportunitat que té, oportunitat que aprofita, i que per molt que diguen va tindre que espavilar a Álvaro Negredo perquè Alcácer quan la té no la desaprofita i el diumenge en, perdó, el divendres en ells tornarem a veure com se li dos gols, com feia un altre i com estigui a punt de fer-ne un mes. Eh, per tant, eh, és normal que Vicente del Bosque hagi tornat a preocupar-se i a interessar-se per Paco Alcácer el que passa és que no està al 100% tot i així el davanter de Torrent quan la té no la desaprofita de cara a la meta contrària alguna cosa més comentat del València, Folgado? No, que la sessió de divendres és doble se treballarà pel matí, se treballarà de vesprada excepte que Manolo, com, bueno, com és costum mm -hmm. se desconvoque la de la vesprada però el plan de treball de València és treballar tota la setmana de dilluns a divendres que, que estan els internacionals fora i que setmanes sense, sense jo futbol jo crec que treballarà més que estigui jo crec que sí, jo crec que aquesta setmana sí que acabo les dos normalment els que se queden Manolo treballen més que si estiguin així tots els internacionals. Perfecte, Folgado, gràcies. Un plaer. Vinga, vinga. Per cert que eh, ha fet eh, eh, un comunicat oficial de València, eh, concretament la seva presidenta del Consell d'Administració, eh, Lai Hun Chan, al voltant de eh, la mort del de fundador de Singapur, el senyor Lee Kuan Yew. Ara mateix sabem dels arrels que té el València Club de Futbol en aquell país i, per tant, el València ha fet un comunicat, en este cas, la seva presidenta del Consell d'Administració, pues, eh, lamentant eh, que ha mort el fundador de Singapur. 11 i 52 en este cas, eh, parlem del Llevant Unió Esportiva. Ferran Ortiz, tal? molt bona nit. Bona nit, Manolo. Que també torna avui el treball. El Llevant sí una miqueta més preocupat tenint en compte la derrota que li va infringir el Celta de Vigo el dissabte a Ciutat de València i que no el fa eixir de la zona de descens. Sí, l'equip Granota ha tornat als entrenaments este matí a la ciutat esportiva de Punyol després de, de la jornada de descans d'ahir i, i de la derrota i segons el pla de treball, el conjunt dirigit per Alcaraz s'entrenarà fins al dijous i descansarà tot el cap de setmana. L'entrenament d'avui ha començat amb el gros de la plantilla exercitant el toc de valor i la combinació mitjançant exercicis simples com rondos i després el grup s'ha separat i els titulars del passat dissabte s'han retirat al vestuari i la resta han augmentat les, la intensitat del, dels exercicis. Per la seva part, Juanfran ha tornat a Bunyol després de l'operació de tabic nasal de la que informaven la setmana passada el lateral ha realitzat treball de recuperació i després ha passat pels fisios, on ha coincidit amb Camarasa, l'altra baixa del grup llevantinista, que també continua recuperant-se del trencament fibrilar de grau 2 en el bíceps femoral de la cama esquerra. I bé, eh, setmana de convocatòries internacionals en què Vintra ha sigut eh, final, finalment convocat en Grècia. El defensa llevantinista que feia unes setmanes anunciaven com a preseleccionat i que van descartar en principi este dissabte acabarà per acudir a la concentració greca per a per la lesió d'un company. El partit per al que ha sigut convocat es jugarà el pròxim 29 de març front a Hongria a Budapest i per tant els jugadors granotes que s'absentaran esta setmana per compromisos internacionals seran Vintra que se n'anirà demà amb la selecció helena i Diop, el migcampista que ja està en Senegal per al partit amistós front a Ghana del dia 28 de març. Perfecte, gràcies eh, Ferran. 53 hem de parlar del València Bàsquet. Sabor agre i dolç per la victòria davant el Barça i per les lesions. Juan Romero, bona nit. Hola, Manolo, buenas noches. La part dolça, lògicament, i a fer que sí, perquè se ho va guanyar del València Bàsquet, aquesta victòria de 20 punts davant del conjunt del Barça, eh, en portes pràcticament d'enfrontar-se al Ki, però torna a haver-ne una vessada negativa. Lesions, dos més. Creso Lonchar i Sam Van Rossom. Van Rossom descartat, la enèsima lesió muscular de Van Rossom, quina temporada du el base de València Bàsquet, Y en el caso de Lonchar eh, fins último último no va a estar claro, fins al último momento, Juanma no va a estar claro si puede jugar delante del Quim que no. La verdad es que sí, ¿no? Que, enturbió ¿no? Lo que era una victoria, muy justa del Valencia Basket y sobre todo muy celebrada por fin ante un grande y además por, por 20 puntos, pero que evidentemente se vio oscurecida por esas dos lesiones que decías, ¿no? El nombre de Van Rosson, que desgraciadamente vuelve a la palestra, es un jugador que curiosamente la pasada temporada no se perdió ni un solo partido por lesión, jugó toda la temporada, fue el único que estuvo sano todos los encuentros y esta va a ser ya su cuarta lesión en lo que llevamos de, temporada, ¿no? Una vez más, problema muscular. Él se llevó ayer la mano a la parte de su cadera izquierda se marchó al banquillo alarmado. Eh, yo creo que él ya preveyendo que podía ser algo, algo importante. Y bueno, se ha confirmado, como bien decías, que no va a viajar con el resto de la expedición a, Moscú para afrontar el duelo frente al Kinky y que veremos cómo llega de cara al partido del próximo fin de semana en, en Vitoria, ¿no? Y sin duda la jugada en este caso más accidental la de Creso Lonchar... ¿no? La verdad es que vamos a susto por, mm. partido, porque se hace muy poquito fue Jarangodi con ese golpe tremendo con Pablo Aguilar. Ayer Lonchar, después de sacar la falta ante Tomic, estaba haciendo además un buen partido Lonchar, pues cae con la mala fortuna en este caso de apoyarse en eh, esa mano derecha y doblarse el, dedo. En un principio, pues se pensó lo peor, se pensó que podía tener eh, fractura. El mismo jugador ayer nos comentó al final del partido que esperaba que no fuera fractura, aunque tenía dolor y bueno, hoy afortunadamente se ha confirmado eso, ¿no? Que no es fractura, no, no tiene roto ese tercer dedo de su mano derecha, pero en cualquier caso va a estar entre algodones y como bien decías, vamos a ver si puede estar o no para el partido del Kinky. En cualquier caso, si va a viajar con la expedición, vamos a ver en qué estado físico se encuentra. en Matías Durán, ¿no? Ya veía Vindre que podía ser en cara que volvía a ser el no fiscal en las pruebas médicas, Juanma. Efectivamente, yo creo que él estaba un poco esperando ¿no? Eh, lo que esas pruebas pudieran dictaminar en el, en el día de hoy. Eh, la imagen es aparatosa, además, eh, sobre todo cuando cae, ¿no? se ve ese dedo que, lo tiene inclinado, esa falange ¿no? que la tiene salida ¿no? un poco de, de, su sitio. Él mismo es el que se marcha al banquillo rápido para que en este caso le atienda el fisio y el doctor de, Valencia Basket. Y ya después, bueno, cuando hoy ha bajado ya la información, se le han podido hacer esas, esas pruebas. Y bueno, no es tan grave como podía haber sido, pero en cualquier caso sí que verdad que ahora mismo su participación para, para el partido de, del Kinky está un poco en interrogante. Y en esta línea, ayer también lo reseñaba el técnico del Valencia Basket, eh, Carles Durán. Eso eh, se le ha salido el dedo de sitio. Mañana se le hará una prueba a ver si tiene fractura o no. Y Sam se ha dado un golpe con Pau Rivas. Y mañana también veremos. El golpe. <clears throat> él tiene un golpe, pero él también tuvo dos golpes anteriores y han sido dos lesiones no lo sabemos. Bueno, vamos a ver lo que mañana pase en las pruebas. Per tant, en la balança d'emocions, Juanma, en quin punt se trobem? Eh, eh, optimisme després d'haver-li pogut guanyar de 20 al Barça, que no ocorre tots els dies, o pesar perquè Van Rossum i Lonchar eh, són dos baixes que li poden fer molt de mal a València Bàsquet de cara al salir-se eliminatòria a Moscou? Hombre, lógicamente no va con las mismas armas ¿no? que podría ir si, si, tuviera toda la plantilla a disposición. Es verdad que a nivel moral, anímico y de confianza, el equipo se encuentra ahora mismo, yo creo que, muy bien, sobre todo de esa victoria frente al Barça, que además le hacía falta, porque bueno, se había puesto fin a una racha negativa de dos derrotas seguidas en Liga, a la que había que unir también la del Kinky precisamente la pasada semana, porque aunque el equipo al final apretó, pues perdió por, por un punto, pero evidentemente ahora mismo yo creo que son dos bajas muy sensibles, teniendo en cuenta, por un lado, que Sam Van ahora mismo es el mejor base que tiene el, Valencia Basket, aunque Guillem Vives ya ha tenido que cubrir durante muchos partidos esta temporada, pues eh, no es el base titular de Valencia Basket, que Nedovic también, pese a ser fichado, es un jugador que está mucho más cómodo de dos que, que como de uno, un Nedovic que, por cierto, eh, hoy ya ha entrenado y mañana va a viajar con la expedición de después de haber estado lesionado estos dos últimos partidos. Y por dentro, bueno, ayer volvió Lisuk, es verdad que de manera testimonial con 23 segundos, pero ahora mismo solo tiene como center, como pivo titular a Bojan Dublevich que eso sí está jugando además forzando por un esguince en su tobillo derecho, con lo cual evidentemente no se viaja en las mismas condiciones, ¿no? Así pues, un poco lastrado por las bajas Vamos a ver si Van Rosson ya se sabe seguro que no, si por lo menos Lonchard puede entrar en esa rotación y por lo menos dar descanso a Dublevich en el, partido del miércoles. De cualquier manera, el mateix Carles ya ya advertía Juanma, que el Fede de de vista al Barça no asegura el poder eliminar el Kimki. No, no, porque bueno, son eh, partidos distintos, son competiciones distintas y sobre todo, como dice Carles Durán, son dos rivales eh, y dos equipos bien distintos. Eh, porque hayamos ganado al Barcelona, eso no significa que tengamos que pegarle una paliza al Kimki, no. El Kimki puede ser igual o mejor que el Barcelona en su casa, pero sí que tengo la sensación que mi equipo, jugando al nivel que estamos jugando los últimos partidos, y entiendo que solo hemos ganado hoy, puede ganar en Kimki y eso es lo que vamos a ir a hacer. Esperen que hubo puga a conseguir de mal viaje capaz de res eh, moscovites, ¿no, Juanma? Sí, efectivamente. El equipo que se marcha en vuelo charter hasta Moscú va a estar además acompañado por una representación de la directiva del Valencia Basket. Mañana entrenará en el Basketball Center de Moscú Región, donde ya el Valencia Basket ha jugado en alguna que otra ocasión. Sin duda, la más reciente no se recuerda demasiado bien porque fue en la final de la Eurocup de hace, en este caso, ya tres años, en 2012, cuando perdió precisamente frente al, al Kinky esa finalísima de la, de Eurocup pero bueno, a intentar eh, en este caso ganar el, partido, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque a pese a haber perdido de uno, es una canasta, son dos puntos los que tiene que remontar el Valencia Basket para meterse en semifinales y veremos si, si lo puede conseguir. Espero en que lo conseguís. Gracias, Juanma. Un abrazo, buenas noches. Al nostre company Juan Barromero, esta setmana partit vital per a València Bàsquet en Rússia davant el Kim Kim. Les 12 en punt de la nit, eh, moment d'arrencar el debat, el tertulià i l'anàlisi així a Esports 97 a la 97.7 Ràdio. Esports 97 nit, La Tertúlia. 12 de la nit i dos minuts, ja tenim així el 66% de la tertúlia, perquè tenim nosaltres a Jaume Ortí. Hola, Jaume, què tal? Bona nit. Moltes noches. Mm, que no siguin com està, perquè ja estem una miqueta farts de la pluja, eh? No, home, ja, però també... <laughs> el llavor també mira a vegades. Eh, el llavor mira per la pluja. Però tanta i, ja i tan, tanta i tan seguida... Sí, però està avui no. Una miqueta més espacial. El que eh? passa que a vegades quan se desborda, com en Castelló, per exemple, i Castelló comença està passant mal, sí. Mm però la olla esta que està caient eh, li feia falta, el que passa és que tot un, un mig i, i en aquests moments, pues, en un puestos com sempre, se desborda i entonces fa molt de mal. Tenim així, també així, el nostre company Xavi Marqueder. Hola Xavi, què tal? Què tal? Bona nit, com estem? Com estàs? Molt bé, content eh, i feliç perquè el nostre València va com un coet sí, i la veritat és que no es pot demanar eh, res més a un cada setmana en quant a l'esport valencià en l'àmbit del bàsquet no així en el tema del llevant, que la veritat és que la derrota contra la Celta li ha posat una situació complicada. Sí. Però jo que ara siguis molt al València i al, i al València Bàsquet, sí. una exhibició eh, portentosa i fabulosa eh, aire de matí a la Fonteta en un gran partit contra el Barça que la veritat és que vam disfrutar i el divendres per a mi una trituradora va passar per l'antic eh, Altavix. Sí, eh, ara parlarem d'això llarga i estesament perquè ara ja tenem el 100% de la tertúlia, acaba d'arribar el director de Superdeporte, Julián Montoro. Hola, Julen, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bueno, pues, eh, en efecte, com diu Xavi, una trituradora de passar per el Martínez Valero. Ara pararem tranquil·lament d'això. Eh, hem de parar també, lògicament, eh, és la pregunta que fem tots els dilluns, i mentre València estiga ahí, i ojalà estiga fins a l'últim segon, va ser la pregunta de cada dilluns en el Twitter, en l'arroba esports 97 nit, després del, dels resultats del cap de setmana, quin és l'objectiu del València? És la pregunta que estem fent a les dilluns, però eh, conforme van produir els resultats cada cap de setmana, és cert que una setmana uns, una setmana altres, el València no erra i la resta sí. És cert que mm, el líder continua estant a 8 punts, però el València ja és tercer, ja lima les diferències amb el segon i ja veurem quin ha de ser l'objectiu, que és el que estem preguntant i sobretot com abordar aquest objectiu, situació que jo crec que el vestidor té clara no, lo següent, claríssima. Així eh, que no sé si començarà, amics, diguem que una setmana més o ja una setmana més. Ah, recordeu la famosa frase de Luis Aragonès en les últimes 10 jornades és quan uno se juga les coses en la Lliga. Bueno, pues ja hem entrat en aquestes 10 últimes jornades, últimes jornades amb el València tercer, amb 60 punts, el millor València de la història en quant a punts a, en 28 jornades de Lliga, dona per ser tercer, perquè la Lliga està decantada per a la Lliga de Futbol Professional, però bueno, la realitat és que és el millor València de la història, així que comencem per ahí, senyors. Eh, una setmana més o ja una setmana menys? Com, com ho veieu? Per a mi la València li va faltar Lliga per a ser campió. Uh mhm. -huh. eh, evidentment era un projecte nou, eren eh, jugadors nous, eren eh, fitxatges nous, eh, Consell d'Administració, tot absolutament nou, la propietat, i el València, com és eh, lògic en qualsevol procés, pues, eh, ha anat eh, de menys a més i quan eh, ha agafat la velocitat de creuer i jo crec sincerament eh, i sense objectius que no li va donar eh, evidentment per a campionar per a guanyar la Lliga però sí que li va donar per al eh, gran objectiu que és entrar en Champions i jo crec que també per a eh, cert tercer, que és l'objectiu eh, màxim i primordial per eh, que la resta de rivals eh, se va, evidentment, a mm, cremar i se va desgastar en la, en la Champions. Només n'hi ha una possibilitat per a mi que el València sigui campió de Lliga i això passa per una heroïcitat que és guanyar en el Camp Nou i en el Bernabéu, perquè d'aquesta forma... Sí, para, para, para, para. L'any passat Uso... l'equip estava fatal, sí. empatant el Bernabéu, jugant-se la Lliga al Madrid clar, clar. i guanyant el Camp Nou. Clar, però així la diferència... Sí, bueno, de fet, eh, jo, jo... aquí Madrid guanyava la Lliga, però va palmar en Valladolid, que estava molt mal. Jo dic que és l'única possibilitat... Fet, disculpa, eh... eh... Ixe València, que guanya en el, en el Camp Nou, és el començament de la fi de la, és el començament de la debacle del Tata Martino. Sí, i si València que guanya el Camp Nou i que crec que li empata el Madrid en el minut 92 eh, en aquell partit, o sigui que podia haver guanyat els dos però ben és cert que ara la València sí que és un rival directe i dic que és l'única possibilitat de que el València puga ser campió perquè evidentment li resta 3 punts a Barça i a Real Madrid eh, i evidentment eh, eh, el, el suma, el València no tindria que perdre cap punt, però més enllà d'això jo crec que, que lo millor són les, les sensacions que, que transmet l'equip i dic a més que l'objectiu és ser tercer perquè tot i que eh, continua estant la diferència en el Barça en 8 punts i el Madrid la retallada 4 continua l'Atlètic de Madrid a un punt, amb un calendari que no és molt complicat, no i el Sevilla, i el Sevilla encara aguanta i jo crec que el Sevilla evidentment eh, no va poder agafar la València però encara aguanta ahir, per tant eh, en, en les peus en terra jo crec que és eh, pràcticament impossible i inabastable, però mentrestant continuen somiant, per què no? Senyors, una setmana menys o una setmana més? Bueno, jo prou en desacord encara que eh, encara que crec que el missatge és, és correcte i, i és eh, eh, prudent mm -hmm. no sé és dins del el cap eh? Mm, la lliga se xua ara ¿vale? la lliga se xua ara ni fa sis mesos, ni fa tres mesos ni l'any que ve jo no crec que l'Atlètic Madrid estigui millor ara que el València no crec que el Real Madrid estigui millor que el València ara per lo tant, per a mi l'únic objectiu que n'hi ha és guanyar guanyar d'ací 15 dies, d'ací 20 i d'ací 25 i s'ha acabat també li, dema li hauria demanat algo més al cap de setmana que era pues, que el partit de Bernabéu el palmaren els dos mm. al Camp Nou, vols dir jo tinc que reconèixer que al final hasta, estava animant ahir un poquet a veure si empataven i, i, la, i la cosa quedava un poquet més Estaves animant els dos, clar més prop, no? Empatar, no, perquè estava guanyant el Barça dos segons ah, bueno, ja, no. <laughs> sí, jo, crec, jo crec va ser un moment en, només en va, ser, sí. va ser del 87 al, al 93 només encara que no, encara que no es pare Bediró encara que no es pare i és de l'únic que anem a parlar de, de el Madrid-Barça jo me nec a dir-li el clàssico el clàssico és una cosa que s'han inventat en els últims anys però no és un clàssico clàssico és el Boca-River, no? clàssico és el Boca-River, en efecte <laughs> eh, és de lo poquet que anem a parlar del Madrid-Barça eh? per això ja estan altres ràdios així parlem del València però sí que és cert que el València tenia un fil directe a aquest partit i és el que diu eh, molt, I no, molt directe no ens para de dir-ho però sí, jo crec que durant mm, algo de temps a ir Tenía ya, ya había, sí. el, ya había valencianistes empentant al Real Madrid a veure si podien patar en el Camp Nou. Però és que, però és que això ja és notícia. És com un eclipse de sol. No es veu tots els anys, però a vegades passa. Notícia. Això ja és notícia. Quants anys portem mm, en què un resultat d'aquest partit ens dona igual? Perquè estan a 20, a 30 o a 40. Eixa és la bona notícia. Sí. Lo que tenim que contemplar és que d'alguna manera la Lliga passa, si recordeu, n'hi hagueren 4, 4 o 5 partits seguits que cada un se jugava a la Lliga i els tres anaven regalant la un a l'altre i al final el que empatà és el que va ser campió vull dir-te que, que donar les circumstàncies ara ve, diguem eh, l'aixida important i també hem que comptar que en l'aixida important a cada equip pues, du algo de pes en l'esquena i algú que no du pes és el València i això hem que valorar molt en positiu més allà, eh, jo crec que ahir va veure, per exemple, que un Madrid que jugava la primera part fenomenal, la segona part, en els últims 10 minuts, si el Barça no, no comença a fer el tonto i això ja, ja voler fer coses individuals, ja buscar tres gols, per haver fet un partit tan important del Madrid, per tant, uh mhm. -huh. sí que pense que els 10 partits d'aixida permeten moltes coses importants sempre que te, estigues en condicions sí que quedes i animiques i el València gràcies a que hem sigut humildes, gràcies a que el Madrid no li han donat importància, quan dona compte han dit, és que faci se pensava que s'havia colat i no s'ha colat, és que s'ho va guanyat a pols la... a, a vegades jo crec que tenim el xip de, de, de lo que ha sigut la Lliga fins a l'any passat El 100 punts, no? O sigui, <clears throat> de que és difícil que fallen des de dalt, no és tan difícil estan fallant el Madrid ha perdut en Bilbao no li ha guanyat al Villarreal, ha perdut en els alemans estos d'allà. Uh mhm. -huh. Van a passar coses, encara. Sí, el Barça eh? va perdre en casa contra el Màlaga. Van a passar coses. Sí. Jo no dic que el València va guanyar tot, però mm. van a passar coses encara, eh? I sobretot, Manolo, molt important, el Madrid i el Barça tenen una eliminatòria. El Barça primer contra el PSG en Champions i en mig està el Barça-València i estava mirant també el calendari <clears throat> si el Madrid elimina l'Atleti de Madrid en Champions també... Juguen primer en, en París Exacte. Sí, sí, sí en París. Bueno, bueno, hi ha que apostar, per tant, per un 2-0 en París, que el Barça estigui una miqueta en Correcte. la ment, en la Champions... El Barça crec que té el Sevilla, Sevilla, París Saint-Germain, València, Exacte. París Saint-Germain. Correcte. I si és el seguit... És que van a passar no, no, coses. No, no, és que n'hi es que, no, no. es que, ha que estar mentalitzat. És que, és que té raó, però si el Madrid elimina l'Atleti de Madrid, en mig de l'eliminatòria de semifinals de Champions, està un Madrid-València dissabte. I després jo tinc un somni però és un somni només que ha tingut. Jo encara no havia nascut. Uh -huh. Any eh, eh, 70-71, Atleti Madrid-Barça, sí, última havies, jornada sí, de Lliga. Sí que havies nascut, home. Eh? Estava, estava a punt de fer-ho, però encara quedaven afortunadament 3 anys. Atleti Madrid-València i el València va ser campió de Lliga sí. en, en Sarrià. Eh, última jornada de Lliga perdent el partit última jornada de Lliga aquí, així seria diferent Atleti Madrid-València perdona, Atleti Madrid-Barça mateixa, mateix partit, evidentment el del València no, no, és, el, no és el mateix, però pues, un empat que li donarà el títol al Esta setmana, este, en, en guany tornen a jugar l'últim partit de l'Atlètic Madrid-Barça? Sí, sí, sí, sí. sí és l'última jornada de Lliga. Per això dia, evidentment, l'últim partit el no és València-Espanyol. El València juga en Almeria. No és, és, és, en Almeria. Almeria-València. Almeria. Eh, però bueno, coincidir de l'Atlètic Madrid-Barça i pensant que els dos juguen el títol, pues perquè jo, per cert, al Real Madrid <laughs> el veig que, que, que el podem agafar i superar li, i deixar-ho a la cua. Li entra la rialla. Sí, <laughs> m'entra la rialla perquè és que em recorda em recorda la lliga de la perruca i si el Madrid estiguera, és que al Madrid que le, crec que ja li enreteia 7 punts en este 2015 i, a, i anem a, en, en una velocitat que el podem no superar sinó deixar-lo. 9 punts. 9 punts. 9 punts. És una realitat, eh? Ha que valorar que el Madrid ahir, eh, com és un equip gran, pues, lògicament ahir fa un plantejament diferent, si no mm -hmm. el entrenador més mm -hmm en el sentit de que fica quatre, bueno, més o menys, segons se veja, fica quatre miscampistes i ahir li guanya un poquet la mà en tota la primera hora del partit, no? Però simplement eh, està clar que després eh, se dona en compte que deixa carrera al final és possible saber aprofitar les ocasions a la primera part, doncs igual no haurem fent falta tant, però jugant un Barcelona que estigui fatal, de plantejament per lo menos, al final en Cali remonta el Barcelona i ja et dic, el final del partit ha sigut pues sí. doni-li dos o tres gols i anem Bufiquet, per què? Perquè i a l'equip se notava no que anaven, és que ni ho intentaven i això, aquest perill no van a tindre los soles contra el Barcelona, a tindre qualsevol equip que tinguen que jugar a partir d'ara, no? Mm. I d'alguna manera, pues, jo crec que ells tenen també en, en el cap molt, la Champions, és molt important, és una, un producte que a ells agrada molt mm. i que d'alguna manera l'enfrontament el, el millor, per més desgast que li podia tocar, és la la Tima Liga li podrà guanyar Pero tú te que guanyar el control <laughs> la frase, no? Sí, sí, Sobre todo para ara des desde Madrid digo que el objetivo es la clar, Claro, pero això te dit que Sí, sí, <laughs> sí això també, però clar... Però, però no parlaven de l'última, parlaven no de, de lo que estaban en la liga. Si contra el fiquen 4 en el Miss del Campo, nosotros ficarem 4 també. No No, no, <laughs> que 4 No Que lo que está vez. No, que no, no, no, no, no, no, de lo que no, de lo que va a funcionar el divendres. Va ser el partit del divendres el millor partit del València fora de casa en la present campanya? 12 i quart. Responem a aquesta pregunta i a altres moltes més després d'esta pausa. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte. Tu snack de horno. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Ven a conocer la historia del Santo Cáliz de la Catedral a través de la exposición Els Camins del Grial, libros, maquetas, esculturas, óleos y material de las cofradías que veneran el Santo Cáliz. Acércate a El Almudín de Valencia, Valencia, ciudad del Grial. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 16 minuts. Estàvem preguntant i estem preguntant eh, esta setmana, que és eh, més o menys el que pensa el vestidor, i ara ho tornarem a explicar, lo de la redefinició d'objectius, per al vestidor no hi ha més eh, objectiu que demà s'entrena. No hi ha més, no li pegueu més voltes. La famosa frase del xolo del partido a partido, la versió del València, que ens la va dir... Eh, el primer que li vaig sentir, i a partir d'allà ja ha sentit a diversos futbolistes, eh, l'entrevista que va fer així en Esports d'on ha dit a Diego Alves és entrenamiento a entrenamiento ja ni, ja ni partit a partit entrenament a entrenament i tot el que és en cada ahí no és contemplat pel vestidor que entrenament a entrenament estaves quint i tenies el quart lloc a mà pues te acabaràs quart que entrenament a entrenament estaves quart i se fica tiro el tercer lloc pues ja estàs en el tercer lloc que entrenament a entrenament igual li pots pegar un bos al segon pues li pegaràs però entrenament a entrenament. Jo crec que la mateixa, els jugadors, alguns sí que pot ser més banal, però si li preguntes el calendari que treuen a la final de temporada, molt poquet se'l saben. Molt poquet. Perquè és que crec que ni els interessa saber-se-lo. Ells estan en que demà s'entrena. Estan funcionant bé, jo crec que... Ja està. I aquesta manera de pensar eh, va fenomenal i, i ho repetim. I en la, i en la definició d'objectius, que ara si voleu par parlem d'ella, eh, estàvem parlant de l'últim partit del València, lògicament. Hem de fer eh, crònica del que se va veure divendres al Martínez Valero. Preguntava jo, Julen, Jaume, Xavi, si va ser el millor partit del València fora de casa en la present campanya. Jo, jo, jo penso que no... No per la pregunta. Uh mhm. -huh. Jo diria, eh, va ser el millor partit jugar per a València aquesta temporada, a nivell de futbol, a nivell d'espectacle, a nivell de resultat jo faria la pregunta i per què és injust que no fiquen també els partits que s'han jugat en casa, que han estat molt bé però jo crec que de tots els partits a nivell de o de perfecció, eh, donats que damunt tingués un handicap de que tres gols indiscutiblement pues estaven dos molt justets i l'altre molt d'aixina però, a final, molt justet i els altres dos però, igual, però és un treball de materialització i se materialitzen els dos, dos gols uh mhm. -huh. i això psíquicament quan tu te lleven tres gols que has marcat, eh, per la raó que siga, pensa que també pesa. I no, el València no, no ho va acusar, i pensa que això és més important, inclús que la victòria per si, perquè demostra que no li va fer mal en ningú moment i que el València, per això sabia que era superior, però superior a base de córrer i, i, i, i guanyar i jugar tècnicament bé, o sigui que no era simplement per l'OM. I això pense que és un de, una decisió que està molt ben treballada, de que humildat i dia a dia. Ja, en quant a resultat, no n'hi ha discussió. És, és el millor eh, de tota la temporada, no? Dins i fora. Jo, el que sí penso és que en quant a mentalitat mmm, vaig veure algo diferent en, en l'equip, no? Vaig veure eixir mmm, defi definitiva i abrumadorament a guanyar el partit i a fer gols, que és algo que jo feia temps ja que eh, per exemple, el dia de l'Aleti de Madrid, en, en, en Mestalla, que vores, eh, eh vares vore a l'equip sir a menjar-se a l'altre, vas vore això l'altre dia. Correcte. Vas vore això i, i vas vore una seguretat en l'equip en què anava a guanyar el partit segur, que, que, que a mi... Eh, no, bueno, a mi no. Crec que, has de més, és el que li dona ara mateixa por del València. La gent està veient que l'equip comença a creure's que se va ficar a dalt per a mi va ser una, per a mi va ser una superioritat eh, insultant i sobretot... Eh... Va abrumar al, al rival. El, sí. el, el rival als 10 minuts ja sí. <laughs> estava perdut. Va ser... Eh, jo parlava en, en amics que tinc eh, valencianistes, també dins de la, de la professió, i en recordàvem el que havien patit en, en temporades precedents quan el València era l'Elx i el rival ens passava per damunt, que va passar en molts partits, i com aquesta situació i l'hem viscuda durant tants partits, pues, eh, veure el divendres el partit va ser un luxe, perquè eh, va ser, veure des de la tranquil·litat, que sabies que el gol arribaria. T'anul·laven un, t'anul·laven dos, t'anul·laven tres, <laughs> sí, perquè, final... però com va dir Paco quan va marcar, o no més va dir, sinó en el gest, dir, he marcat, em quede parat, Ara vas i me l'anules. <laughs> Ara vas i me l'anules. Que jo, evidentment, no he parlat amb Paco Alcácer, però crec que el gest el fa per això. Es, es posa a mirar i dic, ara què? Anul·lar si vols. Un comença a votar. Eh? Un comença a votar. I, i a partir d'ahir mmm, no n'hi hagué, no hagué rival i el València, pues, eh, va, ja, ja dic, com he dit al principi, va ser una, una trituradora i va ser un espectacle i el València abans dient que tenia que si tenia més punts dels que mereixia pues, eh, ara juga eh, guanya i dona espectacle com va passar en ells eh, a partir d'ahir pues, eh, tot va funcionar perfectament res a dir jo la pregunta que vos vull fer és si penseu que la composició del mig del camp del València eh, incidir en el bon joc de l'equip de Mestalla si més no, o també va fer eh, el que el mal plantejament de l'Ells el va fer al València més superior del que ja era. El ben cert és que, amb els seus pros i contres, eh, la inclusió d'André Gómez li dona al València una projecció ofensiva que jo crec que no té Menzo Pérez. Jo ho sé molt, eh, aquest jugador, eh, el València el va lluitar moltíssim, els primers mesos que un jugador no bé no vol dir absolutament res, els jugadors que no esclaten fins al segon o el tercer any, a mi això, a mi això no me preocupa en excés, el que sí crec és que ara mateix el mig del camp del València, fins que no se diga el contrari, en aquest mig del camp, sí o sí, Parejo i Andrea han d'estar, i després la posició de 6, ja el que vulgui el míster a mi André, eh, perdó, eh, Enzo de Sis no me desagrada, encara que entenc que per disciplina tàctica, per lectura de partits, a l'entrenador li agrada més la, el concurs de, de Javi Fogo. Però, senyors, jo crec que queda destacat i clar, després del que se va veure el divendres en el Martínez Valero, que André Parejón està en el mig de camp, sí sí. És que, sí, és sí, que però... li donen a València altre aire. Però passa que, justament, estem parlant de que els tres jugadors que jugaren són els que, al llarg de la Lliga, han jugat més viatges en aquesta posició uh mhm. -huh. i se traduís que Enzo Pérez que l'han dut verament eh, perquè ho ha demostrat, un jugador de molta categoria els viatges que l'ha utilitzat de València els dies que ha jugat bé justament ha jugat quan ha substituït a, a Javi Fuego entonces això te dona més o menys pensar de que aquesta alineació pot variar simplement en un jugador però és que aquest jugador és tan difícil eh, canviar-lo perquè ho fa a la perfecció. Javi Fuego és un jugador espectàcul a nivell de rendiment, a nivell de confiança de l'entrenador i l'entrenador ha demostrat ahir que no se fija a vegades qui ha fitxat a determinació els jugadors, sinó que els jugadors que ell considera vàlids, com, com Javi Fuego, pues són intocables. Per això dic, en aquests moments és que... Però Jaume, si haguera estat bé Enzo, Bueno, pues, pero es Igual que... hagueren jugat els dos, Enzo i Javi Fuego, eh? Pues entonces, no ho descartes. Jo no, perquè jo l'únic no, que, que, que no. dic és una cosa. Què? Javi. Jo crec que no. Saps per què, no Javi? Ja, eh, no, ja acabi. A veure, a veure, a veure. Perquè a, avui... Així tenim controvèrsia que és de la tertúlia. No, clar. és que jo, aquests partits, quan ha passat el que tu dius, de que sí. jugat Javi, ja, perdó, Javi Fuego i Enzo Pérez, sempre s'han molestat quan han jugat. Si han jugat de 3, quan han jugat de 4. La posició no està ben definida, i us ho he dit, eh, i més, i pensé que us ho recordaran, que el terreno no estava ben repartit o la, la funció del terreno cada un no estava repartit jo i per tant, quan el València està jugant bé perquè al final el València el que està fent important per a mi és formar un equip l'equip és molt difícil de formar i és l'èxit mm. dels triomfos no? tot i les coses que ha fet l'entrenador que l'han criticat i tal és mm. un entrenador nou amb molts jugadors nous i ell a la seva manera i molts viatges i en aquest país que sigui ell ha anat, tenia una idea mm. diguem general que poquet a poquet va va passar la ulla i que viatge mm. però està més acoplaet, no? I esteu parlant justament de que una de les línies que està més, més definida són aquests tres, per tant és molt complicat eh, superar aquest rendiment, a això me referia jo. Ja, però en ha sigut una petició de... No, no, jo, no, jo no critico, sí, l'únic que no, no, no. dic no. és que d'aixòs tres, mm. que Enzo Pérez, quan t'ha jugat, i el dia al Madrid ho va demostrar, en la posició de Javi Fuego l'equip eh, ha funcionat pràcticament eh, molt bé. I en el s'ha molesta, jo estic d'acord en eh, això. Eh, pues això. És que això vol dir però que de moment la ubicació d'Enzo Pérez no res, tindrem que definir-la no perquè m'imagino que tindrà altres aptituds o altres posicions que pugui ajudar més a València, però això ja se veurà, igual no ha hagut temps. I si és la de Javi Fuego tampoc passa res. No, no, no, però està claríssim. València està fent un equip per a competir sí, digo, ara i per a competir l'any que ve en la Champions. Mm. Si té dos jugadors bons en un puesto, no passa res, eh? No, no, clar que no, a més. <laughs> No passa eh, res. Parejo està una groga, no? De la, de Parejo la està una groga. El, que, el problema que tens és que ja veurem Enzo el que tarda en tornar. Sí, perquè encara li queden tres setmanes, no? I és el problema que, <coughs> que dels tres, pràcticament, estem parlant de que dos jugadors ja per la posició són molt difícils de de, diguem, d'igualar, no? Perquè uh mhm. -huh. la plantilla, jo no... Els dos jugadors que estan jugant ahir, fora del mig defensiu, pues, realment no n'hi ha alternatives que juguen al nivell d'estos dos i és un problema jo no les veig almenys Parejo que estem patint tots els partits que va superant és, és més perdona Jaume l'alternativa hauria de ser Enzo però jo pel que siga jo ah, no però, vaig entendre en què però Enzo, Enzo jo no el veig però al marge de que no el veus damunt està lesionat dos coses una Correcte, que no el veus i damunt és que no pots fer ni a la prova però ara dime tu qui pot agarrar la responsabilitat de fer el, ixe capità però no capità per galons sinó la posició en el camp no? Uh -huh que es de Parejo. yo creo que Parejo, bueno, pues yo eh, estaba <laughs> criticando un poquito... a nivel de federación, que no sea el tema, de que si aquest jugador no va a la selecció ara, pues ja va que no, sí, no me, jo... me vaig dedicar a, a mi me pareix un escàndalo a mi me pareix un escàndalo de proporcions <laughs> eh, eh, eh galàctiques, o sigui que Parejo no vaig a la selecció eh, i que vaig a Mario Suárez pareix de proporcions galàctiques és, és, no, no, és que és una cosa eh, jo, jo estic indignadíssim en la, en la llista que ha fet de, eh, del Bosque pel tema de Parejo, i inclús pel tema de Gallà jo te vaig dir una cosa Igual. però indignadíssim, eh? Cosa. primer, al, sí, València, sí. al València li afavorís uno, això ah, això sí. Això és una altra cosa. I dos, Això per a mi, que Això avui sí. del Bosque hagi adquirat Juanmi, demostra cap a on va la selecció i crec que no va un bon camí. Així que jo no sé si voldria gent molts del València en la selecció perquè no crec que els pròxims anys de la selecció espanyola vagin a ser eh, ni molt menys el que la gent s'espera. És que jo no sé... Me, puc, me puc enganyar, eh? Jo, jo crec que l'etapa del enganyar. Bosque va passar fa molt de temps, però com a mi ningú me consulta, pues... <laughs> Julián, que estàs ahí... No sé, però nada, Sí, ya. Yo... No, no sabías. Tenías la pistola, no sabías aquí apuntar. Sí, no. no lo, es que lo, lo que estaba pensando la, es, la es, es, en lo de Enzo y, y lo de André Gómez. Sí. Jo crec que, que eh, a veure, tot té un límit, no? Eh, deixar un partit fora a André Gómez, bueno, a tot sort li va bé descansar, eh, lament i tal, no? Deixar-lo dos partits seguits ja és rarito. I deixar-lo tres <laughs> ja, ja crec que és mm, delicte. Entonces, jo crec que al, al final els entrenadors eh, mm, tenen tendència a ser protagonistes, no? però al final n'hi ha una lògica que jo crec que ho hem comentat Mm. moltes vegades i el que està passant dona, dona la raó, no? que al final el futbol i, i les coses normals s'imposen a, a, a qualsevol mania o a qualsevol fàcil, criteri lo i, tal, no? uh -huh. i està passant en, en quasi totes les lògic, posicions no? eh, la lògica és la base de tots els moviments en la vida eh, Sí, el que passa és que... Eh, eh, eh quan, al principi, eh, quan començà la temporada, que Chuave no notament di Bezo, eh, a veure, quan estagué Mustafi, diem, oh, i acá, Bezo està molt bé, té, que entrar l'altre ara. Mm. bueno, pues, al final la Yòxica te diu que tenia que mm. ser així no? però ho mm. tenia ja una graduació dins, camp, pues, dins, dins de l'edat que té que és jove encara pues, tenim que entendre que, que el, l'alemà tenia la seva graduació sí, i lògicament... Sí, però Nuno va ser criticat, jo no, recorde, no, no, eh, claro. per, per deixar a Beto fora... Quan perquè... estava fent bé. Sí, senyor, és el... No? Però si ho va fer també seria per algo. Home, per això no, i s'ha demostrat, i s'ha demostrat, demostrat. Per això dic que aquestes coses a vegades pues, tens que estar ahí i la pregunta te les fas i després la contestació te la no és que te la diu, sinó que te la demostra. Mm. I entonces, d'alguna manera, pense que el fenomen que s'ha produït en València és que este entrenador eh, ha recibit molts calxots, però també, si se donen compte, i moltes crítiques, però ell, al millor el dia següent, no, no, no, no ha reaccionat a lo que li han dit, però després ho ha pensat i ha fet moviments mm. que dius, lògic, no? Què vol dir? pues que d'alguna manera ha repassat el que molts li han dit i s'haurà quedat, a millor, en la idea d'uno, però mm. no ha sigut, diu, Ahí, contra el Tavic, un mm. viatge contra el Tavic, però al següent ja no n'hi ha Tavic. Mm. I a mi, per això, està creixent l'equip, està creixent ell. Mm. I tot això vol dir que està per el bon camí. Sí, sí. És el eh, missatge que jo vas dir des de, ja fa mesos, quan me preguntaven, molta gent me preguntava en lo que dius que tu eres contra una i eh, en un estàs permetent, jo ni permet ni deixaré de permetre. Eh, però jo sempre en un ho dit el que acaba de dir Jaume fa mesos que ho diguin, diguin. És un entrenador que si va cara a un tabic i tu li dius no vaig esperar ahir que hi ha un tabic i te la pegaràs ell no farà cas, ell anirà i se pegarà ara una volta se l'ha pegat, ell sí ell se para, pensa i diu però així no puc anar, així n'hi ha un tabic no, però ahir no va passar ja, segur mm. ja així n'hi ha un tabic, claro. en efecte però té que comprovar-ho ell i una volta ell ho ha comprovat té capacitat de rectificar-se i a mi això en un entrenador m'agrada després ja veurem on arriba un nou o on arriba no, un nou i si te dones compte va formar les peces i que hecho les, les fetges són més, més eh, harmònic l'equip està cada volta més, més definit és i més harmònic aquells jocs que hi havia en els concursos de televisió que fi, ficaven una foto difuminada que conforme passaven els segons mm. Eh, anava la foto eh, aclari, aclarint-se més el València conforme passen les jornades va aclarint-se més la foto jo tinc aquesta impressió i me dona la impressió que conforme se va acostant a la fi hi ha certes coses que juguen en favor del València 12 i 31, fem una pausa tornem, llegim els vostres missatges arroba esports 97 nit recordem, després dels resultats de cada setmana quin és l'objectiu del València Club de Futbol i encara continuem parlant d'esta i de moltes coses més així a Esports 97 nit fins a la una de la matinada ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. 12 de la nit i 33 minuts. Bueno, pues, eh, els miratges, la pregunta que vos fem cada dilluns, eh? I ben diguen, mentre València estigui ahí, és la pregunta que anem a fer els dilluns. Després, dimarts, dimecres, dijous i divendres ja vos canvia la pregunta. Però dilluns sempre la mateixa, que és esta, que és... Eh, quin és l'objectiu del València després del resultat del cap de setmana? Quique Pérez diu, si, si el Madrid opta a la Liga estando a 4 puntos, digo yo que el Valencia opta a segundo estando a 4 puntos, ¿no? Home, com a raonament no té volta de fulla. És mescla de l'aigua. Eh, diu més, eh, per allà la Valla de Mestralla diu el València ha de seguir amb l'actual línia de treball i deixar les puntuacions per a la fi de la temporada Ribetes diu eh, el pròxim objectiu va ser el Barça, sense dubte mm, un oient, bueno, un tuitero que eh, eh, té el nom Matías Colillero diu objetivo <laughs> Birmania <laughs> sí, es la foto de, de Matías planta tabaco <laughs> Y el el tuitero Matías Colillero eh, diu objetivo sería ser tercero pero sin descartar nada esperar a los cuatro últimos partidos y ver la situación del equipo Xavi Simón, no descartem res continuem aspirando a todo. tot que la jornada no ha sido buena. Javier Galcerán dio objetivo seguir peleando cada partido como si fuera el último luego ya veremos dónde estamos No Name diu guanyar el pròxim partit. Eh, Paco diu, per a mi el tercer lloc, clarament. Això sí, eh, si fallen els de a per totes. Penya Valencianista del Facebook, la resposta sempre és la mateixa, Guanyar el Villarreal, lluitarem fins al final. Luis Ponce diu, mantén el tercer lloc i si es pot mirar cap endavant. Mm, més eh, Migue, eh, no, Avi Ramírez diu a que tienen que renovar ya es la gran Nico Tamendi, pedazo de jugador, pero digo renovar gastándose lo que haga falta. José RF diu que es guañar el próximo partido un un llegar lo más arriba que se pueda, como, toda, como todo en la vida, y desde todo jugar Champions porque es vital para la economía. Óscar Navarro Bañuls, ganar el próximo partido contra el Villarreal y solo si es posible de goleada. Juan Moragues diu guañar al Villarreal. Santi diu saludos a Jaime de su amigo Santi de Livo. Grande Jaime Ortiz. Alberto Moreno diu, primer passa al Madrid i luego veremos què passa posició a posició Borete diu, després dels anys passats anem a Champions i el Sevilla de Betis per el retrovisor, a disfrutar en lo que isca. i eh, el hombre Lija, eh, que diu, partit a partit i machete en els dents contra el Villarreal. Tota l'afició a esperar l'equip quan arribe a Mestalla el dia 5. 12 i 36. En aquesta redefinició d'objectius que preguntem cada dilluns hem de fer una pregunta obligatòria el dilluns que ve no farem la pregunta no és que no farem la pregunta perquè van ser no estarà en la pomada ni molt més, continuarà estant però que el dilluns que ve no hem tingut futbol cada setmana i lògicament per ahí va la pregunta mirant com està el València del llançat ven el pitjor moment este paro no és culpa de ningú, és FIFA qui dictamina ven el pitjor moment este paro per al València? Per mi sí per mi sí, però, però no sols per la classificació ni res, simplement perquè aquesta setmana se m'ho va fer llarga, no? I el València està en una situació òptima ja, home, i, que, lògicament... Que, que tu també les has viscut, viscudes a l'inrevés. Pitjor és quan se perd. Ja ho sé, però he comptat. <laughs> Però Ahí que, sí que se fa llarga. Però el que me referís que és que el València estava en un moment eh, ideal i, lògicament, és de més que tenen que, i ho han dit així públicament, de que físicament hi ha jugadors que estan molt, molt torrats, uh -huh. doncs el València, d'alguna manera, alguns jugadors se van recuperar. Per tant, Clar. crec que ojalà jugarem el diumenge bé, però això són circumstàncies que n'hi ha i ha que dirigir-les com són. Jo crec que li, li ve mal perquè és un respiro per, per als altres, no? Exacte. Sobretot. Eh, així que, que l'únic que, que, que cal esperar és que els nostres tornen bé i els altres juguem molts minuts i, mm. <laughs> i si pot ser que li toquen un perquè pese a que no tenim internacionals espanyols pues tenim no, una representació ja, a mi me, important me, fa por pues, pues Otamendi no, no, i els viatges, Gómez i els viatges mm. també que... me fa por que, pues, que alguno pues, Home, clar, sempre hi ha un problema, risc, no? en un moment un com este mm. I la meitat de, de jugadors a més tenint en compte que esta temporada també ha influït que el València no ha jugat en setmana setmanes pràcticament eh, ha tingut molt poques lesions, eh? Jo sempre m'han recordat temporades que tenia 5, 6 baixes i tal, i en guany en plantilla curta, el que són lesionats, està tenint molt poques, el qual també parla bé, evidentment, de la preparació física, dels serveis mèdics, perquè encara que no tinguem partit entre setmana, eh, pràcticament no han hagut lesions musculars i ja t'he dit que no han arribat Però a aconseguir 4 i 5 jugadors. Però és que les poques lesions que han hagut genèriques en algun moment els mateixos jugadors han fet el milagre entonces parlaven de tres setmanes i, i a xubar vull dir que sí, això també vol sí, dir bueno, jo crec que, que estan veure, ben tratats en un moment donat i, i ben conduïts jo crec sí. que el València té eh, eh, se parla molt de, de, de la mà dreta de, de Nuno que seria en Cadro el, mm. escocès se parla molt poc d'Antonio Díaz que és el preparador físic Exacte. i crec que és un dels secrets millor guardats d'aquest tècnic Antonio mm. Díaz mm. Eh, i separa també poc dels servicis mèdics, lo Exacte. qual és bo. Quan no està el nom del metge tots els dies claro. en, el, mm. en, en, no en la palestra... És que no tens que dir res important. Mm. És evident. I també crec que, i això ho manejan uno, i no tinc, i el que vaig a dir, algú s'ho pot prendre malament, però ni més ni menys... Eh, eh, jo crec que és una situació que ocorre i que ocorre veritat, crec que el Barça també com se feia en el Barça en l'època de Guardiola perquè era tot suma també maneja molt bé l'estratègia dels parts mèdics i que a voltes te diuen que el jugador està per a tant i que luego alguno a lo millor se pot relaxar pensant que tal futbolista no va estar en un partit i quan te n'adones cas de Negredo que va estar finalment encara que no d'inici el divendres en ells o casos també ja dos voltes a la fil jugadora jugador acaba estar perquè els parts mèdics també ara se juga però forma part de l'estratègia ara mateix el futbol Eh, calcula totes les vessants possibles vull dir, no és que estiga mm. acusant mm. del Barça, no, és que ja fa temps que ho fan que sí, que lògicament això fan molts entrenadors donar el dubte si va a jugar o no a jugar i, i el València jo crec que aquest entrenador a vegades mm. mos ha sorprès, no a altres ha sorprès a ell mateixa eh, perquè t'ha canviat mm. de dalt a baix perquè ell el que no volia és que d'una manera se sabera per va jugar però crec que això ja, ja està superat Llorenç, tu de la, del tema del paró, com, com veus que li pot afectar al València? Bé, ja, ja ho ha dit, ho ha dit no? Mm -hmm. Vamos, jo espero que no, que no siga, no? Però, però jo crec que sobretot és una avantatge per, per a Satres que, que, que pues, ten, tenen més compromisos i, i, i bueno... Jo només també, home, tu arribes en una trajectòria molt, molt, molt bona i, i vulguis o no Mm, pues és una setmana que, que pots desconnectar-te i això pues, te pot anar molt bé o, o no no, a més és que el tema del paró, Julen, provoca que després tinguis eh, dels deu partits que queden... El paró, eh, tradicionalment a València, aquests parons el senten com un tir. Eh, sí, no el senten bé, i a més això obliga, evidentment després, a jugar eh, dos jornades intersemanals crec que és en Bilbao i en Vallecas contra el Rayo són les dues jornades que té el València sí, intersemanal. Sí, que, que al final són tres en, una sema, en set dies. Sí, clar, són tres en set dies eh, i el que passa és que estan posats ahir, crec que també n'hi ha eh, este ja més eh, estrany encara, quan acaba la Lliga crec que n'hi ha dos partits més de la selecció espanyola però al final és que quan vingui el paro d'octubre, quan vingui el de novembre és que mai agrada perquè ja tens eh, agafada la dinàmica de, de la Lliga, etc etc i es queda estrany un cap de setmana jugant a gust, Lliga, i, i després... jugant a gust, exacte. Però damunt hi ha part del teu equip que per els treballs que tens, que són internacionals, mm. que tenen que viatjar, tenen que jugar. Entonces, mm. aquest equilibri que s'ha creat, que és l'equip, Clar. està, està descompensat, perquè venen mm. unos que d'alguna manera físicament ho acusen i altres no, mm, mm. i això millor no n'hi ha la mateixa relació sí. dins del camp Afortunadament en este cas quan torni el València a jugar eh, ho farà diumenge i en el canvi de calendari FIFA mm. ara els partits són dimarts mes els europeus bé, eh, i, el, i, el, i, els, i els d'Amèrica també amb la qual cosa sí, com a fi, màxim ve dijous a la fi sempre acaba passant el mateix que te ve llavors els jugadors que t'acaben venint dijous tenen un entrenament o dos com el per a fer sí. perquè després d'un viatge d'aixòs eh, també no està Intercontinental Cost. Intercontinental, el, el cost està... argentinos van a Argentina, no? Jugaran allí perquè... No, van als Estats Units. Mm. Tenen els dos amistosos en bueno, Estats Units. També, però, bueno. menos. No, no, mm. està, no, no ve negociats. Sí, n'hi ha. Se ho ahorren un troset. sí. <laughs> que vull que no, no està del tot eh, malament. Senyors, eh, eh, ho hem comentat eh, en la primera mitja hora, tornem a dir-ho i és un nom també del que volia parlar, eh, de Paco Alcácer. Estàvem parlant ara del tema de Juanmi de la selecció espanyola, eh, és el València el que desaconsella perquè una volta co coneix eh, del Bosque que no va estar eh, Diego Costa en les partits de la selecció el primer que fan és cridar la València i és el cos medit de València que desaconsella que per estar el genoll de Paco Alcácer Paco Alcácer va estar en la selecció eh, per què dic això? perquè tot i que ha estat molts partits fora per lesió i perquè Negredo li havia agarrat el lloc de davanter Paco Alcácer torna a estar una altra volta en primera línea. Paco Alcácer está en la mente del seleccionador, no sabes si és Bobo Roy, pero está. Y Paco Alcácer ha tornat a demostrar el dia del Deportivo de la Coruña i el dia de l'Ells, que a poc que li dones l'oportunitat i no està al 100%, este no és dels que la desaprofita. Jo no sé si a poc a poc anem a acabar eh, la temporada, el qual serà, un, eh, serà bo, perquè sempre que hi ha debat és bo, preguntant-se si la delantera és el Negredo o el Càcer que Cacabel està a que, molt, a molt lo bon nivell. El que jo volia matisar és que és molt important que el València hagi fet la nota en la qual el Càcer no va a la selecció per acord ja, eh, perquè no està, diguem, físicament eh, a tope, no? No perquè... hi ha nota pública, perquè no ha sigut pública, és una no, informació no, que la comunicació que n'hi ha... Però, és, però en efecte, és el València el que desaconsella... Que, que, que la sí, crítica, clar. de la crítica que han fet, per exemple, el cas d'algun que jugadors que sí que entenem que tenia que jugar, en el cas de Paco Alcácer, mm. sí que ara comptat en ell, s'hauria estat 100% físicament. Uh ah. -huh. Vull dir que no lo, per exemple, jo ho he dit en el Levante, però no m'ha referit a Paco Alcácer, que ja sé les circumstàncies perquè no s'ha citat. Sí, no, jo en el Entonces, cas de... La nota, la nota ha sigut post eh, lesió de Diego Costa, no? A què te refereixes? La nota no, de la no, que parleu. No, no, no, no, hi nota. Una nota me refereix una relació de... S'han intervingut... En el moment ha sigut després de la lesió de Diego Costa, sí. no abans. No. no, després. O sigui, que del Bosque no el convoca perquè... No, no, no, no. Lo que no el convoca és per substituir... No el convoca eh, d'entrada en la llista, si és a que te refereixes. Perquè no el convoca. No, no el convoca. No, però a la seva... Una volta Encara cau el primer davanter, ell, el primer nom al que li va la és Pago Alcácer. Pues entonces me pareix bé que el València diga que millor que no hacha. No, no, no és que ho digui. Perfecte, me pareix que ha sigut una, però, però una decisió més. hàbil. Però te vas a dir més, eh, Julen, encara que l'haguera convocat de primeres, jo crec que el València haguera desaconsellat la presència de Paco sí, perquè, lo que, lo que perquè, perquè té que recuperar-se és, que, té, és que no està físicament bé i lògicament des d'així recuperar-se allà també o sigui, no passa res Uh mhm. -huh. No, no, no, a ell li va... Sí, en efecte, el mateix. A ell, personalment, <clears throat> els dies que van estar al descans li va vindre fenomenal el que no vaig a la selecció. A nivell egoista. Paco és un jugador que tu el tens en la selecció i, bueno, si no xua 90 minuts, xua 20, però saps que si tens un problema, aquests 20 minuts és un tio que el traus i te pot fer gol. Com? O sigui que, hmm. per a mi, avui en dia, indispensable en la selecció. Mm a partir d'ahir, pues, si no el crida, pues, pues, escolta, ja està, uh, no passa res. Mm. Jo crec que la València eh, eh, ha sigut intel·ligent en aquest cas i eh, quan t'he escoltat a tu mm. eh, era una intuïció que jo tenia però simplement una intuïció perquè dic que si no eh, Del Bosque no podia continuar ni un frame més, ni un segon més podia continuar eh, eh, com a seleccionador perquè clar, si no convoca Cáceres i convoca Juan... Per cert, que no vos contem, eh, eh, que no vos contem milongues Eh, ni Juanmi, ni Nolito, ni Gesé, ni ah. Morata, el... No, el Morata Pensa, está chuambe. El... Ni ha que ser también No, no, ha, no, ha, que ser también alguna cosa, pero pero alguna cosa del bosque no acaba de volver pero yo vos sí, bueno, que creo que ahora la cridad en, en criterio Sí, sí, o sea, un chaval que ahora matiza está bien Eh, Manolo, el primer... fue de eh, bocha, <laughs> es lo que te referís. Exactamente. que no vos vengen el cap el primer nom que li passa pel cap a Del Bosé quan se li cau Diego Costa és Pau Alcácer i ja està i no m'heu respost que sou uns bandidos ara vos tornem a preguntar si tenim debat en la davantera 12 i 46 després d'esta pausa m'ho contesteu vinga ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. De marzo a junio de 2015, en el Almudín de Valencia, tendrá lugar la exposición Els Camins del Grial, una cita imprescindible para conocer la historia del Santo Cáliz de la Catedral. Valencia, ciudad del Grial. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 47, senyors, tenim debat a la davantera per la partida del Villarreal? Se miren, no. se miren. No, no, no jo, jo no, jo no. Jo, si Paco està bé, té que xuar. Jo clar que... Paco. No hi ha debat. Si Paco està bé, té que xuar. Val. Ara mateix... Eh, pues, està per a tu, està per a jo, Negredo. A veure, eh, Negredo també ha tingut un problema. Eh, Paco ha estat un mes fora i ara ve en força. Si en ara, multa? Si, si, si l'altre ara li pues li costa, pues, pues a lo millor li toca esperar. Per això eh? tenim dos delanteros de molta categoria. Sí, sí, que estem a lo mateix. Un <laughs> és d'un problema i se recupera i l'altre entra en un problema, pues jo crec que per aquesta banda no té problemes l'entrenador per la reacció. Clar, quan passa el tema de Rodrigo, és que Rodrigo no accepta la suplència, és que pues Rodrigo al final, quan no va estar bé, el va deixar-nos la suplència, ara, ara continua estant en molts partits també en la banqueta i no passa res. Negredo... Eh. Fegurí fa un partit en ells escandalós <laughs> es un, escà un escàndol de partit eh. extraordinari, tens, tens tota la raó pues en el cas de Negredo que evidentment que li agrada eh, jugar a titular però si el Càcer està millor ara, com bé ha dit eh, Julen, s'ha recuperat d'una lesió, i Negredo no està, el veig ansiós, i a més una cosa molt important que jo sempre reivindique quan parle, no, és que Paco les que les marca, les marca qualsevol. Mentira. No, per home, què? No. Perquè n'hi ha que desmarcar-se i n'hi ha que estar ahí. I jo vaig observar en ells moltíssimes voltes com el Càcer no parava de córrer, de menjar se i de desmarcar-se i Negredo per no per bé, perquè no estaria bé físicament, perquè no estava eh, posat en el partit, eh, eh, el vas veure que, que, que, que no feia desmarques, que, que no es manejava. No, no és Entonces, clar, eh, clar, jo estic eh, faradero. Eh, jo, jo també, és que, de veritat, n'hi ha que observar un partit de, de Paco, com es maneja i com busca, perquè quan està un metre i colpeja un metre a la porteria és perquè també ho busca. O sea, té un mèrit brutal per a mi. Dit lo qual, no hi ha debat contra el Villarreal, ha de jugar sí o sí Paco Alcácer. Eh... Negredo no estava per jugar l'altre dia. Ahí està. Va eixir Físicament. perquè Paco tenia, tenia que llevar-lo sí o sí, i perquè el partit estava com estava, no era un moment en què podia haver perill una lesió, i ell va eixir a trotar i, i, a, i a agarrar pues, pues, sí, això, un, un minuts que li podem però, però, vindre però, bé i punt i ja I està. No va a morir-se sí, ahir yeah. perquè no devia fer-ho tampoc. Altre nom propi eh, és lògicament el de Nico Tamendi. Eh, en el dia d'avui, els eh, companys de Diari Levante ja parlen del possible interès del <coughs> Real Madrid per Nico Tamendi. Mm, informació de fa aproximadament dues hores del diari Express d'Anglaterra diu que el Manchester United prepara 70 milions de lliures esterlines Home. això que és la clàusula sí, això no, és el doble no, de la clàusula no, no, no, ah. no. <laughs> Ah. però també en di ah. més Rafael Baran ah. i en la informació també se parla de l'interès del Real Madrid i del Chelsea ja en el mes de setembre-octubre en este mateix programa ja vos parlarem, recorde que en Superman se feren eco, de l'interès del United però també en diu, vull dir, no és nou mm. no, Bangal, que és prou cabut i ja me'l coneix, mm. s'han cabutat també en dir, anem a tindre estiu calentet, senyors però sí. és que no també en dit no n'hi ha Risc. no n'hi ha res que parlar ja, sí, l'únic equip que ha vingut a Perotamendi és el Manchester United. Uh mhm. -huh. Li varen dir que no, que 35 quilos no són prou i que són 50 ja ho està. Ahí està la quan vulgui ja vindrà l'etiqueta està i si l'altre vol pues ja vindrà i si l'altre vol pues no ja Que... afortunadament en aquest cas no, està... en la informació de... el València de, no té que parlar en la ningú el València, sí, pues, el València però són dos coses tindrà que parlar és en Otamendi evidentment, evidentment però a lo que me refereix és que eh, per jugadors com Otamendi l'estiu va ser molt bé perquè el València torna però... a estar en l'escaparat però eh, qui no vol Otamendi? Clar. És que clar, és que... Però, però no va ser només Otamendi. No, no, va la, va per més. Serà tres, però bueno, mm. ojalà. I Home, que, se parla... Això una part bona, que l'equip està fent... Hi ha un equip alemà de que ja està molt interessat per l'altre central. El, el mm. eh, superpublicà, el Dortmund per Mustafi, si sí. no recorde malament. I poden haver més, sí. No, no, però vull dir que, que ell també té un cartel... Eh, vull dir que eh, quan un equip va bé... Jo, jo me preocupa... Que... Se'n recordeu de la portada, crec que va ser de Superdeporte? Us parle de fa molts anys. Mm. Del, no sé si a la Triple A, al Vella, La... Sí, home, vinguerem sí, Barça, a Barcelona. Barça. Parlarem amb vosaltres. Ja ho eh, sé, Jaume, per <laughs> això, per això ho dic. Per això ho dic. Eh, perquè... Azafata. Molt bé, Jaume, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, però jo, pa, pa, parlant en Julen per corporativisme en la, en la professió, <laughs> quan isqué la Triple A, i ara a mi em preocupa que se fallen ahí, igual que fan la MSN de MSN Cruceros, la, e, la, la e la, no sé qué, la, que fallen la G Eneta, eh, la Nicolás Otamendi, Gallà... <laughs> Eh, eh, eh, clar, és que, eh, és que mirant... No dones eh, idees, no dones idees. <laughs> No, no, per això te dic, és que... Els centals, el, el i estan batejats, que mos els batejats te diu un, un ah, sí? tuitero amb molta gràcia i molt d'inginy, sí. que és eh, l'eix central de la defensa de València és Mustamendi. A Mustamendi. Si tu tens dos xols, tens que aguantar el tiro. I això és així. No? I a més, el plantejament és d'un equip gran, en ambició, està comprant d'entrar jugadors que valen molts diners, i el que té que fer també pense que és vital és defendre els jugadors importants que tens tan important és això que van a buscar-los de fora i molt important conèixer l'opinió del jugador és el que estava dient Manolo el que faltava justament sí, n'hi ha 50 milions de càpsula però el jugador tindrà molt que dir és lo determinant tot. Eh, clar, tot clar eh, una clàusula és una clàusula o sigui... oh, en una cosa té raó Julen el eh, València no té que parlar de ningú no, no, no, el, el xor... No, perquè tu eh. ara tens un xor que si vols traure aquests 50 quilos, jo crec que pots traure-los. Si, si vulgueres mm. eh, vendre-lo, jo crec que pots traure 50. Lo, no tinc que parar en ningú. Tinc que decidir, vull vendre-lo, sí o no? No. pues tinc que parar el xor i veure què pensa ell ja, mm. és que és la part... El Xor té que estar content, el Xor mm. té que estar enxufat, té, té que haver un projecte important per, per a competir, i si tot això està on té que estar, pues, probablement el xor pues, pues, estigui a gust i, i, i, doncs no, i, i, no, i no vull ganejar-se no? Mm. Eh, és que s'estem obligant ara d'una situació eh, que ara no és com, eh, com abans o com podia ser dos, tres anys, quatre anys anteriors eh, que és que a lo millor ve un gran i el jugador vol quedar-se així clar és que ixa situació... jo, jo diria el València no té que para per ningú. Clar. Però és que aquesta opció de se planteja ara, però antes no, fa uns anys no, era impossible. Antes no, antes no. Per això estàvem parlant de que si tu vas a, a, a pujar per jugadors importants, eh? i tu també en ta casa en tens importants, tan important és pujar per de fora com defendre's de dins. Eh, correcte. Senyors, anem a deixar-ho així perquè avui hem que deixar-los a la gent. És dilluns, dilluns que guanya el València, dilluns de gols, dilluns dels amics de Ferto Pejot i per tant hem que deixar-los amb els quatre gols del València marcats en l'estadi Martínez Valero. Així que anem a tancar així la tertúlia. Xavi, moltíssimes gràcies. Un plaer. Jaume, moltes gràcies. Juli, moltes gràcies. Bona nit. Odissem, si ja sabeu, pròximes cites amb l'esport, demà dos i mitja, Supermurcia, con el de televisió, 97.7 ràdio, Demà a les 11 i mitja tornem així. És, de, és Esports 97 nit. Així que acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu, vos deixem A més, de la València, Inferto Peugeot i fins demà. El balón per Alcácer, Alcácer dins de l'àrea. Bon escolat Alcácer. A veure què és el que pot fer. La deixarà sobre la pujada de Gallà. Gallà que la pensa segon pal. Fegulida, Rele. El baló queda mort. Gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la primera, la maniobra intel·ligent de Paco Alcácer tanca des de la lateral a Obriguense sobre la putxada de l'express de Pedreguer José Luis Gallà que no, perdó, Pablo Piatti que posa una pilota fantàstica al segon pal remata a porta quasi sense angle Fegulí, el baló queda tres pràcticament des de la línia per Titón, queda el baló mort per aquí qui arriba André Gómez no desaprofite Fegolí. Fegolí des de la dreta cap al centre. A veure què fa Fegolí. Se frena, però l'arribada de Barragán. Barragán que centra el segon pas. Se va amb el costat. Gol! Gol, gol! Piatti, el cabotechado Otamendi per e a sense que celebrar el gol y que s'acaba el partido per el 0-4 ha marcado Otamendi ha marcado el Valencia el 0 Otamendi, Valencia 4